บุ๊กทูแปดวเวลาชัสขอโทษครับ Выбачайте กี่โมงแล้วครับที่นี่ д ัด ж าจิตคุลก і часу ขอบคุณมากครับ วลีกิจักุยมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา ц я เพียร р ш а ย г а д з นนะมันเป็นเวลาสองนาฬิกาจะเพียรดู а я ฮ а д з і นะมันเป็นเวลาสามนาฬิกา Цяпер т ร э ц я ช г а д з і นะมันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Цяпер чацвёртая гадзіна. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Цяпер пятая гадзіна. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Цяпер шостая гадзіна. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Цяпер сёмая гадзіна. มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา Цяпер восьмая гадзіна. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Цяпер дзевятая гадзіна. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Цяпер дзесятая гадзіна. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Цяпер адзінаццатая гадзіна. มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา Цяпер дванаццатая гадзіна. หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที У хвіліне 60 секунд. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที У године шестьдесят хвилин. гадзіне 60 хвілін. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง У одним дни двадцать четыре гадзіны.